Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu? O nosso som é parecido. Será que isso é obra do destino? Pensando bem, contigo até combino como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo. E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito E agora o peixe inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Faz conta que eu te conheço bem pra te convencer que a gente se combina, só você não vê. Mas eu vejo, eu vejo. Ai, saio no espelho pra tentar ligar. Invento mil acasos pra te esbarrar. Por aí, não sei o que eu faço, eu quero mais. Eu quero mais de ti. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo? Que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. E agora o peixe inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. É bom demais querer alguém. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Ah, ah, ah, ah, ah. É bom demais querer alguém. E é você que eu quero. eu vou dizer pra ele que eu quero aquele beijo que eu sei guardar segredo. Ninguém precisa nem desconfiar. Eu quero dizer pra ela que eu amo o seu jeito, que o seu óculos é maneiro, que ela faz minha pupila dilatar. Aqui nós vemos plantas de todos os modelos da América Latina, tá, gente? Isso aqui são plantas famosíssimas no mundo inteiro e até outros planetas também, tá, gente? Isso aqui, um chá disso mata pessoas, tá? Dessa aqui já cura visão, quando a pessoa não vê, no caso. E essa daqui é a mais importante. Essa que você engravida, da folha mesmo, você toma um chá <laughs> e já engravida. É uma coisa louca.